Голодна тітка, і дівчата раді були навіть лушпинню, не те, що свіжій моркві чи бурякам. Ті, що їли синю капусту з жахом, дивились тепер одна на одну. Турі наказала усім роззявити рота. Звісно, зуби, і язик, і навіть губи були синіми. І тут уже ні сховатись, ні заперечити, що ти не їв, не можна було їли усі, ніби змовившись, в один голос заявили дівчата і жінки. Турі на відліг била кожну по обличчі рукою у білій лайковій рукавиці, доки вона не стала червоною від крові. Їй ретельно допомагала дебела Шурка, яка своїми ударами звалювала з ніг найслабших, а потім ще топталася по них ногами. Хтось уже встиг донести старшій наглядачці Доротеї Бінц, і вона поспішала до блоку. Шурка своїм залізником звалила з ніг і кволу Оксанку. До неї кинулась Марійка, пробуючи спинити кров, що цебеніла з носа. А ти де була, шльондра, коли ці русі швайн об'їдали панів офіцерів? накинулась вона на блокову пані Зосю. Пані Зося зблідла. Вона мовчки дивилась на дівчат, тільки тепер збагнувши все. Зося сиділа в своїй конурі в блоці і, звісно, не бачила, як дівчата бігали до есесівської кухні. Потураєш цим руським свиням, кричала Вінц. А як же? Ти, мабуть, з ними заодно. Пані Зося мовчала боячись, щоб Доротея Бінц не призначила їй 25 ударів палицею. Глянувши на дебелу шурку, подумала, що не витримає їх. Над нею і так висіла загроза смертного вироку. Десять діб карцеру. злісно вигукнула Бінц, вказуючи на блокову, і три доби без їжі для всього блоку. Всі стояли похнюплені адже кожна із них була на грані смертельної дистрофії. Пані Зося, прочитавши в очах жінок співчуття, уже зважувала, чим вона зможе допомогти цим голодним жінкам. Ніх жиє капуста, кобети, переживем, сказала вона, позмовницьки підморгнувши дівчатам. Та цим усе не скінчилось. Усе ж хтось не витримав побоїв і голоду і доніс Доротей Бінц що підбурювала дівчат в похід за овочами дівчина Даша. Другого дня Бінц наказала Шурці взяти її прямо з ранкового апеля і покарати двадцятьма ударами гумової палиці. Даша боязко подивилась на поліцайку Шурку, що вела її до катівні. Не бійся, я своя, Руська вишкіривши чорні зуби, улесливо втішала її поліцайка. Своїх я б'ю не боляче і в усяким разі не забиваю до смерті. Якщо на екзекуції не буде фрау Бінц, я навіть не примушу тебе рахувати до 25 по німецькому. Даша, 20-літня колгоспниця з Чернігівщини, йдучи за шуркою, з огидою дивилась на її широку спину. Коли б це було не тут, не в таборі, вона б не втрималась і кинулася б на цю гітлерівську запроданку, що заради гараздів згодилась бути катом над своїми ж людьми. І вона ще й не соромиться зізнаватись, що за походженням росіянка. Яка ж ти своя? все ж не витримала Даша. Ти просто падло, продажне падло. Зійшлися б ми на нашому полі, то ще б побачили, хто кого. Шурка розвернулась і з усієї сили вдарила Дашу в ліве ухо. Вони вже були перед самим бункером. Важким ударом Шурка звалила Дашу на землю. Відімкнувши двері бункера, Шурка дотягла Дашу до стола, перевернула на живіт і, не прив'язуючи, почала бити. Даша ослабла, обм'якла. Дівчина, очевидно, знепритомніла. Шурка не натягувала їй на голову мішка, не прив'язувала пасами, як це робила з іншими, кого доводилось бити. Вона вирішила, якщо підоспіє Доротея Бінц, сказати їй, що покарана померла на козлі. Так називали низенький стіл для екзекуції. Нарешті Шурка опустила на гайку, підняла голову дівчини. Даша дивилась на неї широко розплющеними якимись скляними очима. Уста її були міцно стиснуті, навіть закушені, так що проступила кров. Ти чого не кричиш? злісно запитала Шурка. Даша затято мовчала. За неї кричала від обурення кожна клітина її тіла. Її єдину доньку у матері ніхто ніколи не бив. Тебе й прив'язувати не треба, ти сумирна, ніяково витиснула із себе кобилоподібна шурка, потім ляснула Дашу широчезною селянською долонею, сплюнула, сіла на лавку і сказала. Добре, вставай. Скажеш, що я тобі видала усі двадцять п'ять. Даша поволі підвелась. Очима, сповненими з ненависті і презирства, подивилася на Шурку, що тремтячими пальцями скручувала цигарку. Ти досі не розумієш. Якби тебе била їхня, тобі було б гірше. Звідки ж ти така взялася? Та мене золотом обсипали б а я не пішла б на твоє місце. Кинула Даша з такою зверхністю і презирством, що Шурці стало моторошно. Шурка нікому не розказувала про своє життя. Її сімнадцятилітньою відчим силою видав за нелюба п'яницю. Чоловік пив і потроху привчав її пиячити, а, напившись, замикав двері на ключ і щоразу бив її жорстоко і люто, доки вона нарешті не набралася хоробрості і не кинулась на нього. Не тямлячи себе, побила його так, що він після того, здається, віддав Богу душу. Вона втекла з рідного села до міста, де її ніхто не знав, і добровільно завербувалася в Німеччину. Де я така взялася, питаєш? вже трагічним голосом заволала Шурка. Я завербувалася добровільно. Розумієш, добровільно, сподіваючись, що втечу від свого чоловіка деспота, від поліцая, який вбившав на шибницях кращих людей нашого села.